Tashti lexojmë hadithe tjera të cilat na flasin veprat të cilat nëse i veprojmë na obligojnë xhenetin. Hadithi prej prindërve të tyre, pasi që i kanë vdekë prindërit e tyre, e ti, edhe i ofron ushqimin edhe pije, deri sa Allahu Azza wa Jall t'i furnizoj pasuri këta fëmijët, Allahu Azza wa Jall ja u ban obligim këti xhennetin. E ka përmend Hejthemiu në Muxhemma, hadithi Hasan. Flasin hadithet pjesa tjetër haditheve A mohon diçka prej veprave që ke vepru, e gjejnë ata vepra të këqija krejt. A mohon diçka prej kësaj se nuk e ke vepru? A dhalamaka ketebeti el hafidhun, a mos të kanë bo padrejtësi melekt që i kom la me të regjistru veprat e mija, të veprat e tua? Fe jekul la ja rab, thot jo pasha Zotin. Fe jekul e fe leke udhrun, a ki arsije pse i ke bo këto vepra? Fe jekul la ja rab, s'kam arsije o zot. person. Apo ndoshta është prej njerëzve të cilët, qysh ka thënë pejgamberi sa selam se Allah azza wa jall nuk e ngrit kët ilm me një ngritje, do të thotë me ngrit me hup njerëzve menjëherë. Po kët dituri e ngrit e humb me vdekjen e ulemave, derisa nuk mesin asnjë alim në tokë, humb dituria, mesin xhahilat, e i marrin për prijsa xhahilat, njerëzit e i vetin e përgjigjen e dalin nga rruga e drejtë edhe i nxjerrin njerëzit nga rruga e drejtë. E kjo që flet pejgamberi sa prej shenjave të kiametit, e kjo ka mundësi me ndodhë në kohën para kiametit, qysh ka thonë pejgamberi sa sallam, se nuk me nuk bëhet kiameti deri sa thuhet la ilaha illallah ose në rivajete se nuk mbet njeri nuk din kurgjo përveç se fjales la ilaha illallah e kur t'i thuhet pse thua këtë fjalë thot qështu kanë pas thonë prindrët e mi i kom dëgju nuk din diçka tjetër e ky person Ka arsye te Allahu Azza wa Jall se nuk ka ditë. Ka mundësi me kanë ky person prej asaj pale çka nuk ka ditë. Edhe ka ditë vetëm fjalën la ila Allah, e qysh ka ardh me një transmetim një sahabi kur e kanë transmetuar këtë hadith i ka thënë po një prej tabiinëve, e çka i bën dobi kjo fjalë la ila Allah këtij personi kur kurgjo s'ka vepruar. Veç këtë fjalën la ila Allah po e di ky para kiametit, u çu aj sahabi edhe ka thënë e shpëton prej zjarrit. për Nexhua për pëshpëritjen apo fjalët që bëhen n'mesin e njerëzve e s'ndëgjohen semi'tu yakulu Nexhua do thot kur Allahu azza wa jall se fi Nexhua i thon arabisht kur folin dy njerëz ose tre me fjalë t'ult e nuk i ndëgjojnë tjerët pëshpërisin çka ke ndëgju kur Allahu azza wa jall fol me robin e tij n'ditën e kiametit e nuk e ndëgjojnë tjerët fe yakul Haulai alladhina kadhabu rabbahum, këto janë ato njerëzit të cilët e përgënjeshtruan Zotrin e tyre, ala la'natullahi ala dhalimin, a nuk është laneti, mallkimi i Allahut mbi zullumqarët. Të, të këtë fjalë e ndëgjojnë gjitha krijesat, Allahu azza wa jall i nënçmon munafiqët dhe kafirat me këtë thirrje në mesin e gjithë krijesave, përkundrazi respektin që ia bën besimtarit, transmeton Buhariu edhe Muslimi. hadithin e Sa'd ibn Abi Waqqas, sipas fejes që e ka, sa është fetar. Fe in kane fi dinihi sulba, nëse është i qëndrushëm n'fenë e tij, ishtedde belauhu, ju shtohen sprovimet. Nëse është i qëndrushëm n'fenë e tij, ju shtohen sprovimet. Wa in kane fi dinihi rikka, nëse është i dobt në fenë e tij, nuk ka qëndrim të fortë. Ubtulija ala hasebi dinihi, sprovohet aq sa është i qëndrushëm. اذا انجرتني مقاطة تيت مضايا هم بيوني فيعرض عليه صغارها يوفرون مقاطة تتيت بوغلا شيكا ببرو فيقال عملت يوم كذا كذا وكذا يثوت إيه كبرون كديت كشتو هذا كشتو هذا كشتو وعملت يوم كذا وكذا وكذا Edhe ke vepru në fulan ditën kështu edhe kështu edhe kështu. Fe jekulu naam, thot po, kam vepru. La jestatiu an junkir, nuk ka mundësi me mohua. Wa hua mushfikun min kibari dhunubihi an tu'rad alejhi, ndërsa ai ka frikë tash kur do të vinë mëkatet e mëdhoja edhe do t'ju tregohen. Se Allah ja tregon mëkatet e vogla. E thot hupjani të mëdhojat. E pasi ja fillon ja tregon t'voglat, këtë ditë ke vepru kështu edhe kështu edhe kështu, edhe ai pranon, edhe nuk ka mundësi m'i mohu, mirëpo është i mërzitshëm tashti çka do të bën kur do të fillojnë m'iu tregu mëkatet e mëdhoja. Fejuqalu lehu fe inne leke mekane kulli sejji'etin hasanah. E i thuhet atij, Për çdo vepër të keqe që e ke veprua, se ky tu u friku kur do t'i vijnë mëkatet e mëdhaja do t'i shef e ato nuk ja tregojnë e Allahu azza wa jall plus asajna mëkatet e vogla i rrotllon ja bën të mira e në fund kërkon thot o zot unë kam mëkate që i kum vepru e nuk po i shof habitet e pastaj pejgamberi sa kur e thot këtë fjalën e fundit e ky person çish i thot Allahu azza thot filloi me çesh pejgamberi sa me këtë personin derisa ju pa mishi i dhëmbëve tij Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yunji ahadan minkum amaluh, nuk ka dikush prej juve që e shpëton vepra e tij në ditën e kiametit. Kalu wala anta ya rasul Allah, thanë as ti ja rasul Allah nuk t'shpëton vepra yte? Kale la wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin, tha as mu nuk më shpëton vepra ime që e kam veprua, veç nëse Allahu më mëshiron me rahmetin e tij. për hir të Allahut azza wa jall s'kanë pas mes vete lidhje farefisnore. Wa la amwalun yata'ataunaha, as që janë lidh për shkak pasurisë mes vete që ja kanë dhanë njëri tjetrit. Fa wallahi inna wujuhahum la nur, pasha Allahun ftyrat e tyre në atë ditë do të janë dritë. Wa innahum la ala manabir min nur, ata janë do të janë n'do mimbere زدو أمة تسلي بسان بيغمبير نتيثات يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين جن يرزت أميتت اشكوين تبيغمبر اثن ندر صوت الله عز وجل فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود ديري سان يرزت الرين تبيغمبير صلى الله عليه وسلم i jep ndonjë të mirë, e falënderon Allahun azza wa jall, është hajr për të. Wa in kana wa in asabathu darra sabara fa kana khayran lah, e kur e godet ndonjë e keqe, bën sabër, e është mirë për atë. Do thotë këto janë këto hadithe që po i flasim çka Allahu azza wa jall me këta ose na i fal mëkatet tona ose na obligon xhenetin edhe na fut në xhenet. Mirëpo, Është një kusht prej kushteve që këto vepra me arrit ne me këto vepra atë shpërblimin që Allahu po na i premton, domethënë përmes haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është kusht që këto vepra kur t'i veprosh me pas ihlasin, me pas sinqeritetin, me bë këtë për hir të Allahut azza wa jall. Nëse e vepron e arrin këtë me ihlas. Nëse nuk ke ihlas në kryerjen e këtyre veprave, do thotë këto vepra ty nuk të bëjnë dobi në ditën e Kiametit as në këtë botë. Nga sa që po e shohim namazi mes namazit është falje me fal mëkatet, xhumaja mes xhumas fal mëkatet, Ramazani mes Ramazanit çka është mesin aty çka bën mëkate të vogla dhe ti largohesh gjynaheve të mëdha, të falen mëkatet. Mirëpo me kusht që këto vepra kur t'i krysh ti, t'i krysh me sinqeritet, me ihlas. Ngase ihlasi është vepër shumë e madhe. ngase ishte shumë muhlis e Allahu e bani atë pastaj pejgamber. Ndërsa realiteti i ihlasit është që ta pastrojsh veprën tënde nga çdo vrejtje e njerëzve. Do të thotë, mos të mjeft ta veprosh ti veprën për shkak të njerëzve. Mos të jetë vepra për hir të njerëzve, po të bëhet vepra për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe me këta ti realizon shpërblim, shpëtimin te Allahu Azza wa Jall. Mirëpo n'këtë botë nuk e pranon veprën vetëm se çka veprohet është e pastër edhe është vetëm për Allahun edhe është kërku kënaqësia e Allahut me atë vepër atëherë Allahu azza wa jall e pranon transmeton Nesaiu këtë hadith nga rëndësia që e ka ikhlasi i ka shkrujt Omeri radhiyallahu Abu Musës Abu Musa al-Ash'ari man khalusat niyyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bain an-nas kujt i është pastruar njeti i tij i mjafton Allahu azza wa jall mes tij edhe mes njerëzve Dije se ndihma e Allahut ndaj robit të Tij është aq sa është niyeti i tij i pastër. Faman khalusat niyyatuhu tamma aunullahi lah. Kush e ka plotësu niyetin e tij e ka bë komplet për hir të Allahut azza wa jall, vjen ndihma e Allahut atij komplet pa kurrfarë mangësie. Ndihma e Allahut nuk jet nuk vjen e mangët, vjen e plotë. po është me ihlas e zen vend te Allahu Azza wa Jall. Ndërsa ka mundësi një dikush me vepru vepra shumë edhe mos me pas te Allahu Azza wa Jall kurrgja. Pse? Se vepra e këtij që ka vepru pak ka qenë me ihlas e vepra e këtij që ka vepru ndoshta shumë s'ka pas ihlas e te Allahu Azza wa Jall nuk peshon ajo vepër. Prandaj qeto shkallët e ihlasit janë tre. Ihlasi i pejgamberëve, Ka qef dhe shpreson që për ket vepër Allahu Azza wa Jall do t'ia falë ndonjë mëkat atij ose do ta shpërblen me xhennet. Edhe ihlasi i tretë, lloji i tretë i ihlasit, vepra për hir të Allahut Azza wa Jall, mirëpo shpreson edhe ka dëshirë që Allahu Azza wa Jall do t'i japë ndonjë send, ndonjë send të lejum, do t'ia shpërblen n'ket botë. Për shembull, vepron vepra të mira, e që shpreson se Allahu Azza wa Jall me këto vepra të mira ka me ia zgjerue n'ket botë rriskun. Qysh kanë ardh disa hadithe që pejgamberi alejhi selam flet, se kush i vepron ato vepra, Allahu Azza wa Jall ia zgjeron rriskun. i jep rrisk edhe se Allah azza wa jall do t'ia hek sprovimet edhe mundimet këto janë tre llojet e çka është jashtë këtyne tre llojeve të ihlasit do thotë ajo është vepër e cila nuk është e pranume ndërsa rijaja apo vepra e cila veprohet me rija apo si thashë e cila ta shkatërron veprën ta humb është vepra e cila veprohet për me arrit ndonjë qëllim të kësaj bote ta punon vetëm për me arrit qëllimin e kësaj bote ski për atë nuk e kërkon për atë kënaqësinë e Allahut azza wa jall as nuk shpreson se Allahu me ta shpërbly ata, po e ky bën vetëm se për të arritur ndonjë interes n'këtë botë. E para, llojet e tij, njeriu e vepron veprën e mirë, një vepër të mirë, haptas dhe fshehtas para njerëzve që njerëzit ta lëvdojnë. Ta lëvdojnë edhe thonë se ky filani është shumë njeri i mirë. Edhe të njihet para njerëzve si njeri i devotshëm. Kjo është një lloj, ky lloj ta prish veprën. Allahu azza wa jall nuk ta shpërblen për këtë vepër. Lloji i dytë është edhe më i keq se i pari, kur ky person para njerëzve e bën veprën e tij mirë, ama kur është vet është përtac. E bën veprën keq. I pari e bën edhe kur është n'mesin e njerëzve, edhe kur është vet e bën veprën mirë. Po kur është para njerëzve, ka qef me e njoft njerëzit. Thonë vallah, po ky është njeri devotshëm. A ky i dyti është edhe më i keq se ai, për shkak se kur është n'mesin e njerëzve e bën veprën mirë, a kur është vet, është dembel edhe nuk e kryen ibadetin tamam qysh do. Ky është më i keq se i pari. Edhe e treta që është më e keqe se e para dhe e dyta, që veprat e mira, ibadetin e bën ndërmjetësim, apo mënyrë me të cilën e arrin një vepër tjetër haram. Për shembull, tregohet njeri i devotshëm, derisa merr besim te njerëzit, e pastaj atë e marrin si njeri të besueshëm e i lajnë emanet, pasuri për shembull, e ky Pastaj e shfrytëzon këtë rast edhe ja merr pasurinë. Pse? Këtë atë ibadetin që ka bo më herët, e ka treguar që deri sa të merr besimin prej njerëzve që njerëzit i besojnë, që me shfrytëzu, ky është më i keqi prej të treve. Ndërsa e katërta është, edhe është më e lehta se të tri të parat, që ta bën veprën e tij mirë për të arritur ndonjë qëllim në këtë botë, nga frika që njerëzit do ta shikojnë atë me nënçmim. E bën veprën mirë për me mrri një qëllim këtë botë, ose ka frikë prej njerëzve, prej njerëzve, prej synit njerëzve, se kanë me shiku njerëzit me sy nënçmues, wa la ja'udduhu min el akhjar, edhe nuk e llogaritin prej të mirëve. Do thotë, e ban veprën e tij mirë, e përmirëson veprën, që mos ta shikojnë njerëzit, si njeri i keq. Nuk do mu hap te njerëzit, a kupton, si njeri i mirë, mirë po s'ka qef që njerëzit ta llogaritin si njeri të çmuar. Kjo është më e lehta. E këtë kjo është rija, kupton, këtë është kjo shirk me një fjalë i vogël, mirë po kjo është shkallë shkallë, domethënë më i madh, më i vogël, më i keq. Mirë po nuk është prej shirkit çka të qet prej fejes, po është shirk, a kupton, i cili Allah azza wa jall nuk e fal. Domethënë dënohesh për këta. Se shirki ka ardhë i përgjithshëm, Kurani thotë që Allah nuk e fal. Qoftë i madh apo i vogël. Ki mu dënu për ta. Mirëpo me shirkin e vogël mundesh me hi n'xhennet ndonjëherë. Të falet me dënim. Masi ta lash. Ndërsa shirku i madh nuk të falet hiç, me xhehenem përgjithmonë. Do thotë shirki i vogël që i ka sikur mëkatet e mdhaja, të cilat dosh m'i pagujtën në ditën e kiametit. Veç nëse don Allahu me fal. Ndërsa shirki nuk falet hiç. Për kontrastin me mëkatet e mdhaja. Se mëkati i madh falet me dashë Allah Azza Shirkun nuk ta falë Allah Azza Po ata e ki patjetër me pagujt me zjarr. Nëse është prej shirkit t'madh, me xhehenem përgjithmonë. Nëse është prej shirkit e pa u pëndu, do thotë, nëse është shirk i vogël, atëherë e pagun me xhehenem, pastaj Allah Azza Jal të fut në xhennet. Transmeton Ebu Hurejra se Pejgamberi salallahu alejhi ve selem tha, Kale Allah Azza Jal, Allahu ka thonë, ana agna shuraka, Unë jam më i pasuri, Aghna shurakai an shirk, unë jam më i pasuri që nuk kam nevojë me mba shirk dikush me më shoqëru për partner. Faman amila li amalan ashrake fihi ghayri, kush e vepron një vepër për mua, pastaj n'atë vepër, në qëllimin kur e ka vepru, nuk e ka pas vetëm për mua, po më shoqëron n'atë qëllim edhe dikënd tjetër, fa ana minhu bari, unë jam larg nga ajo vepër, wa huwa lilladhi ashraka, edhe ajo vepër i takon për kan e ka vepru. Nada munadin, thirr një thirrës, Men kane eshrake fi amelin amelehu lillah ahaden, kush ka bo shirk, kush e ka shoqëru në një vepër, të cilën e ka vepru për Allahun azza wa jall, pastaj në qëllimin e tij e ka pas edhe një qëllim tjetër, e ka shoqëru dikan Allahut azza wa jall në atë vepër, fel jutlub, fel jutlub thawabahu Nëse është vepra e cila fillimi i saj është i lidhtë me fundin e saj, fillimi i veprës është i lidhtë me fundin e veprës, sikur është namazi edhe agjërimi. Nëse në fillim kësaj vepra njeriu e ka pasë për hir të Allahut edhe sinqer, sinqerisht ihlasin e ka pasë të mirë në këtë vepër, mirëpo nga fundi i veprës, në përfund gjatë ditës e ka pasë këtë për hir të Allahut azza wa jall, mirëpo i është paraqit një lloj riaja nga fundi i ditës gjatë agjërimit për shembull, ja edhe gjatë ditës. Edhe ky mundohet me hek atë, vepra e tij është e pranume. Edhe pse është paraqit, e ky është mundu pastaj me hekën, do thot kjo vepër është e lidhun me fillimin, edhe fundi i kësaj vepre është e lidhun me fillimin, kjo vepër nuk i humb. Apo namaz, ka fundi i namazit, rekatet e fundit është paraqit rijaja. Është mundue me hek. Namazi i këtina, edhe pse u ka paraqit në fund, për shkak se është i lidhur me fillimin, fillimi i tij ka qenë krejt i sinqert, nuk ju pranohet. Ndërsa nëse e ka veprue veprën për hir të Allahut azze ue xhel, ashtu siç e ka dasht Allahu azze ue xhel, edhe e ka përfundu me këtë, po pasi që e ka vepru këtë, njerëzit e kanë lavdëru. Pasi që e ka vepru, njerëzit e kanë lavdëru. Ky njeri vepra e tij është e pranume. Do thotë s'i ban dam se njerëzit e kanë lavdëru për atë vepër. E ka fillu me sinqeritet, me ikhlas, e ka përfundu me ikhlas, Po njerëzit e kanë lavdëru pasi që e ka kry veprën. Në veprën e tij s'ka pas syfaqësi. Domethanë ka qenë për hir të Allahut azze ue xhel, vepra e tij është e pranume, dhe siç ka në hadith, tilke axhilu bushra lil muslim. Kjo është një përgëzim i shpejt për muslimanin. Allahu azze ue xhel, qysh në këtë botë e përgëzon muslimanin me këtë rast. Njerëzit fillojnë edhe flasin veprën e tij të mirë. Nëse ju keni frikë Allahun, Allahu azze ue xhel ju ban juve një udhërrëfyes, me të cilën ju keni me hecë, keni me dallu të mirën nga e keqja, dritën nga errësira, të drejtën prej të kotës, batilit. Veç kësajna, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, ia fal pastaj mëkatet e juaja, wa yaghfir lakum, të këqijat e juaja,